Benvolguts amics, el dijous 20 de desembre de 2012 escoltau una nova edició de Paraula de Tortuga. Aquest programa s'emet de moment en diferit des d'una pàgina web que trobareu si clicau radiotortuga.org. Des d'aquesta minúscula finestra feim la nostra petita aportació de reflexió setmanal de les coses que han estat i que poden ser, perquè sincerament és més fàcil entendre allò que ja ha passat i també imaginar cap a on podem anar que entendre la realitat present d'avui mateix. Tenim la sensació de viure un moment de gran convulsió a la nostra societat. Vivim allò que en Sigmund Bauman anomena la realitat líquida, un espai difós, movible, on els dogmes cauen, les veritats se qüestionen, el sentit comú se torna individualista, la virtut és motiu de burla i la mentida comanda damunt el servei de les masses de gent assustada. ha caigut ja el mite del capitalisme democràtic, de la separació de poders, de la capacitat tècnica dels governants, de la llibertat de mercat, de la llibertat de premsa, de la igualtat d'oportunitats, de la justícia universal, del creixement econòmic, de la sanitat universal, de la educació alliberadora... Això no serà una altra revisió del mite de la Torre de Babel? És possible que les dificultats per entendre diferents idiomes arruïni les possibilitats de construir qualsevol projecte col·lectiu? Tenim, sens dubte, motius d'esperança, però la nostra esperança, pentura, és la d'aprendre a transformar les coses que no acaben de funcionar. I per això, la dificultat més gran és la de fer enrere, recular, revisar aquelles estratègies que no acaben de funcionar. Avui ens acompanyen distintes persones que ens donaran el seu punt de vista de les coses que pensen que estan funcionant o que no estan funcionant. Tenim en Àngela, una activista de la plataforma per afectats de la hipoteca. Hola, Com estàs? Molt bé. Tenim en Miciano, que entre altres ocupacions és agricultor, molt vinculat amb, també amb moviments socials de 15M i molts altres, que qualque dia mos contarà. <laughs> Bona nit a tothom, buenas noches a todos y sí, gracias por combinarme en esta taula. Mos acompanya també en Damià, que és un membre molt actiu d'ATAC, eh, professionalment dedicat en el món de l'educació, però en aquest moment jubilat. Ho he dit bé? Uh, crec que sí. <laughs> ja. Bones tardes a tothom. meten correccions. <laughs> en Carlos Pons mos acompanya i mos presentarà una nova edició de la secció Springfield. Que no és Springfield, que no és Springfield, hombre. ¿Cómo que Springfield? Springfield, no, es Springel hay, una, una, diferencia importante entre. Son dos conceptos completamente, vamos, diferentes, son antagónicos. Springfield. Madre mía, no, nunca... Yo creo que se sesión Carlos Carlos cada día a un nombre distinto Sí. Mos acompanya també a Cristina Fernández en el control tècnic. Hola, soy Cristina. I vos parla en Pere Feliu, que mm, intentarà, o intentaré, <laughs> ara faré com en mates, que xerra en tercera persona. No, intentaré posar un pot d'ordre en aquest desordre i ja sense més dilació començam <laughs> en la secció Digue-ho tu mateix. Bienvenidos a Springle. Bueno, doncs començàvem amb aquesta, amb aquesta secció de, de preguntes filosòfiques i a idees un tant absurdes que surten pels mitjans de comunicació i, i no tant de comunicació. I començàvem amb la primera, que no podia ser d'una altra persona, el dia abans de, de judici final, que vos record que demà se mos acaba, se mos acaba el temps. Això és el darrer és el darrer programa que farem i la darrera conversa que tindrem amb persones humanes per, per, perquè a partir de demà estarem tots a, a l'altra banda, sigui a quina sigui. Vaja, vaja. dia, demà que... és dia 21. Ho sabeu? <laughs> També caim aquí amb Qué aquesta bien. petranya. Que, perdona? Oye, pues, Això... oye, yo he quemado todos los billetes de 500 que tenía. Eso es una, no, tío, invenció comercial o no sé què. Bueno, pues como el, el darrer dia a eh, la Terra hem de, hem de pensar en coses, en coses celestials, pensam, pensarem amb el papa, que el papa ens diu lo següent, diu, el papa afirma que aborto, eutanàsia i bodas gay ponen en peligro la paz. O sigui, alerta, la paz està en peligro per el aborto, la eutanasia i les bodas gais. Què en, què en penseu d'aquesta afirmació? Estau d'acord? No esteu d'acord? Per què penseu que és així? Per què penseu que no és així? Ah. Jo crec que la gent major se l'ha de respectar. <laughs> S'han de respectar les seves opinions. Uh, jo crec que... no sé... <laughs> Que no cadascú... pensava en ell, però sembla un humorista de primera, aquest home. La senyorita Ratzinger, que li deien en el seu, a la seva ciutat abans de ser papa, segons els meus informes d'un conciutadà d'ell. De, <laughs> o sigui, queda molt bé. Cosa eh? normal quan, quan s'ataquen tant en els homosexuals. Bé, jo no vull xerrar, no vull xerrar malament del papa perquè tengo en cuenta que se <laughs> no es que estem... Bueno, yo creo que en realidad, este, como dice aquí este Damián, siempre me guío por este. Una cosas que las que me guío es por este axioma de que mira a quién persigue para saber qué es lo que tiene, Sí. Porque eh, la verdad. No, la de otra... es persona de, de la ciudad ciudad que hay no sé qué es Colonia no sé qué es Colonia, ah, sí, sí que abans, era o, o, o abans, a, eh, la seva ciutat, el seu, la señorita Ratzinger. Bueno, hay un mito de que los que, por ejemplo, eh, Ratzinger fue este un, una especie de mm, soldado, ¿no? Bueno, fue un soldado de, la, de, los alemanes nazis. De las juventudes hitlerianas. Pues. Eh, perdón, de las juventudes hitlerianas, ¿no? bueno, no sé si aquí pasaba, pero cuando habían esas eh, captaciones forzosas siempre terminaba en algún lecho de algún coronel o sargento. Eh, puede ser también, ¿no? Pero bueno, siguiendo de la broma, sencillamente es... Me parece que es vergonzoso de una persona que supuestamente yo le tengo como talla intelectual llegar a una conclusión ya de vida mm, que señale a una boda gay. Eh, bueno, quiero imaginarme una boda gay en qué momento hace peligrar la, la, paz, no sé, en qué momento. Eh, antes de la fiesta, después de la fiesta. Hombre, la, a, lo mejor la estadísticas una boda gay son 20.000 morts. no. <laughs> també vol Mira. dir, jo també vol dir una cosa. Jo és que tinc per filosofia que no, no me fiquen ningú que, va, que fa feina en pijama. <laughs> per jo li tenc respecte. Vull dir, aquestes persones, i no, no m'ho vull ficar amb ells, el que diuen, vull dir, va a missa, mai millor dit, no? Sí, exactament. Jo és que paraules nàcies eh, sempre faig les orelles buides. Vull dir que no, no, no contesten aquestes barbaritats perquè, i més venint d'una persona que, que, que pot fer tant de mal. Pues m'han dit que en el Vaticano esperen la teva resposta. O sigui... Clar. Pues s'ha que t'he dit que li compraria un parell de, de bodis i un parell de bragues, roses, no sé. La millor lliga de dia. Bueno, anem a passar a la següent, eh, la següent notícia que té molt que veure amb aquesta, que és, eh, com que demà és el darrer dia de la Terra, const han construït, construir no un... Sabia. El que... Sí, hombre. Claro, no ho sabies? El calendari això, maia no, i tot això. Però, no et diu això, el calendari no huele, maya. No hueles un poc azufre, un jo? Ah, no, que és naftalina del local nuestro. Vale, vale. És una mentida més com totes les que tenim en aquest sí, món. Eh, és l'olor a viejuno de... Però, però cada any no han de morir i cada, cada any... No, és ja ho he sentit avui en... Un canvi canvidera. Avui no del món. És que es és, es un canvideres. es un no canvidera. en jo no sé si es vera o no, que l'era que ve será millón. Eso, eso no, no, tengo, no estoy seguro que vaya Vaya hombre, pues yo he cogido la guía telefónica <laughs> y, y, me he cagado, pero en todo el mundo, macho. He llamado a mi madre y hasta ella me he inventado, ¿sabes? Que se ha quedado sorprendida la mujer. Que ahora me, me dejáis muerto, macho. Bueno, lo que pasa es que antes se tenía el concepto del tiempo, el concepto de, mm, el concepto cronológico del tiempo y el concepto natural también del tiempo de estaciones más unido. Entonces, tiempo mm, cronológico con tiempo natural estaba más unido. Hoy estamos más diferenciados, Entonces, yo creo que los mayas lo que dijeron era un cambio de, del tiempo, un final de, tiempo, de mundo, porque también los mundos, o sea, mi mundo será, sospecho, vamos a decirlo así, 70 años, que es donde creo que viviré. Entonces, ese es mi mundo. Es mi época, es mi era. el concepto de mundo ha sido relativizado. ¿no? Ahora, ahora, no sé. Yo lo explico por ese lado también. Yo creía que los mayas lo que hacían era, cuando terminaba un ciclo, pues era como, como terminar algo, pero no el fin del mundo. Eso del fin del mundo ha sido no siempre pues, algo guay, no? diuen, de la, de de 13 a la catorcena. Ah, no, no es res més que eso lo que pasa es que sembla que ha esgotado muchas... Eh, muchas. taules per sopar, de despedida a eh, un negoci ah, avui vale, vale. de, de l'hosti, eh, recordant en els, en els en el papa <laughs> amb aquest tema de, de la fi del món que sembla que no, no, ha dit, no ho varen dir per res les malles ni ningú. No, part, no, no Però la se notici ya me l'has has contado. O sea sí, que no, no, bueno, <laughs> realmente no. <clears throat> vale. Porque... Sí, para que veas el cambio de ciclo, lo flipante que puede ser. Construyen un búnker sexual para el fin del mundo. Ah. oh, oh, oh, sí. Pero amb càmeres y tota, tota hòstia. Y no, son por cuatro personas, eh? han construido un búnker debajo de eh, unas instalaciones de una productora pornográfica para unas 1.500 personas. Oh. Organización, <laughs> organización. <laughs> que dirán adiós al mundo tal y como lo conocemos con una inmensa orgía. ¡Qué me recorda en aquella película de Underground, de de Custurica, no sé si lo viste. A mí, no, a mí me recuerda también a Salo y los últimos días de, de Sodoma y Gomorra, de Pier Paolo Pasalini. A mi... Fan pagar per entrar en aquesta macrofesta sexual. No, no, és gratis, però... És gratis, però has ah, de tenir... mira. El que passa que has de, has de presentar bons arguments. <laughs> ui, ui, ui. Molt bon. Sa... Ui, ui, ui. Sap que també hi ha les, ca... això de, les cases aquestes de de de postar online també eh? a veure si és la fi del món o no. Estava... <laughs> No, el que no se sap és, és, que, és que guanyi i s'hi claro, cobrarà. Tonto el que aposta que 663 claro. se pagava avui migdia uh, en els que deien que, que no, en els que deien que sí, perdó, <laughs> si guanyaven. Perdona, ¿y los que llevamos prótesis nos revisan también? Yo te digo una cosa, si se acaba, si no se acaba el mundo, si se acaba el mundo mañana, mira, yo no me lo creo, así que si se acaba el mundo, yo me apunto al gimnasio. Así te lo digo, o sea, estoy dispuesto a todo si se acaba el mundo, ya me lo creo todo. Bueno. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Un español gana, gana el campeonato de Europa, que te con que, que ni allí de de desempaquetado de regalos. Tócatelo. <laughs> ¡Hala! Bueno, de, repente un peruano como yo ha estado en segundo lugar, porque yo nunca he recibido regalo. Entonces, si me presenta un regalo, me voy a, me va a dar la ansiedad <laughs> por saber qué es. Ah, la marca, café. Uh, ha desempaquetado ocho regalos en un minuto, un segundo. No és molt ràpid, eh? No. no hombre, ocho regalos, un minuto, un segundo... Depèn de com estiguessin, estiguessin eh, s'envoltant-hi, no? Vull dir que... És, és poc violent, que <laughs> <laughs> és espanyol, perquè amb un... Hombre, lo hacía con las manos, eh? Te tengo que decir. Quiero decir, si hubiera utilizado, pues no sé, la boca o La tal, cuchilla. O a, pata, a patadas, a lo mejor los desempaqueta más rápido. Aquests n'anaven al búnquer. <laughs> Ah, eh. ah, ràpid! <laughs> bueno, el segon ha estat un, belga, eh, un minuto, dos segons, que te no a quedat molt ya. Eh? El belga, Y después un portugués, y después eh, otro portugués, y después uno de Países Bajos. Bueno, nada. <laughs> Bueno, ese era bajito. <laughs> ese se lo toma con mucha calma. Bueno, venga, vamos a la siguiente y última. Nada, una, una novia descontrolada pasó su primera noche de bodas en la cárcel. Y ahora es cuando vosotros... Nada, mm. pues la tipa decidió que en su día de mayor felicidad también tenía que embroncarse con las damas de honor, se montó una trifulca tremenda y antes de que se pudiera casar, pues acabó la señora en, la cárcel junto con los tipos a los que estuvo agrediendo, que eran los novios de toda Vamos, una parafernalia guapa para casarse. ¿Vosotros qué bron en qué broncas os habéis metido así, sin comerlo ni beberlo? Uy, uy, no era una boda gay, entonces, no? No, no va a ser boda y todo, no va a pasar la nit de boda. Bueno, si no se va a casar... Tengo entès que después se va arreglar cuando quan varen anar a la presó ja ho varen arreglar ja. I van a arreglar ya. Y van a I van una altra orgía. Però saps que és... Però, que tot allà una de esas un, una de les ofertes que van amb el pack de les bodes, quan t'organitzen la boda. <laughs> Sí, També pot passar... Temàtic, clar. Claro, dir... Anet a Morbillo i si no t'envien directament en el búnquer, claro. Pasta per 1.500 ah, persones. A lo millor poden de negoci també, així com fan ara bodes que venen a Mallorca, per exemple, a casar-se de fora i altres puestos se queden aquí i venen els convidats i Clar. estan així. Exacte. A lo millor Exacte. agafes una boda en, en follon, sí, <laughs> sí. amb hòstia, <laughs> i, que, i pagues més o pagues menys. Mira, no sé... hombre, la setmana passada van sentir una notícia d'un tio que volia trecar la caixa perquè el ficassin a la presó i de, si la gent vol anar voluntàriament a la presó, doncs n'hi haurà que potser se volen casar i passar el vespre, el primer vespre a la presó. No? tenir un poquet de substància. Home, jo crec que no sé si voluntàriament, però mos queda poc per anar a la presó tots en qualque moment. O sigui, és ah, interessant ah, sí. conèixer-la abans, i si ja saps més o menys el que te trobaràs, te dus en el necessari ja saber lo que tienes que echar, sabes a lo mejor por la pasta de dientes que te ponen Hombre, te preparas. Pues lo ideal seria que poguessis escollir a quina presó anar, si se de dones o se d'homes. <laughs> No, ui, ui, uy, uy, ya, te, empezamos. Home, Heu vist ja. avui que han, han, han, s'han fugat uns americans per Amèrica, als Estats Units, en, en, en llençols fermats, com, no. com en veu. Una, una presó que és impressionant. És com un gratacels, un prisma triangular. I això és la presó, enmig de no sé quina ciutat. I des, des pis número 60 Mare. han baixat en, eh, en, en fermats i han baixat i han agafat un taxi i diuen alguna cosa i se n'han anat. dos, dos tios. I no els han trobat, i no s'han donat compte fins molt més tard. I van, a més, vestidos de frac, entonces claro, ya nadie se lo imaginaba. Mm. Estos tíos se van al Hilton por lo menos, Es Imposible. Però 60 pisos no. en llençols. Sí, era, era, una presó, una cosa raríssima, perquè no, no, no, tenia, no tenia barreres, és només es, es, es, es gratacel aquest, triangular, sí, però, i, de, i deven tenir Uh, la zona de, de, de descans i això de moure-se de més a dalt en els terrats, supos, perquè era una cosa impressionant. Se veu des de dalt els presos fent coses en el terrat, que deu ser l'única zona oberta de tot l'edifici, una cosa triangular petita. Bé, als Estats Units és així. Nova, sí, modalitats de presons que eh, així se poden exportar, ja que, ja que exportam el model sanitari dels Estats Units, també es porta amb el model de persona. no? Bé, doncs, amb aquestes reflexions filosòfiques tan interessants de cada dia, acabam la nostra secció de, de Springle, eh, que jo no sé si podrem xerrar d'una altra cosa que no sigui búnquer i de més, perquè ara els temes, <laughs> els temes que penseu que són importants ja no sé si ho són tant. Penseu això, eh, que demà se mos acaba, se mos acaba el món, i si penseu ara el que heu de dir. Vale. <laughs> Doncs moltes gràcies per escoltar-nos. I... Adeu, Carlos, y adeu, i, Carlos. Adeu. i entiende y S. Tertulia. Es un error grande, yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico, ¿qué culpa tengo yo de la casa? i de... hem acabat parlant de les presons i, de... i jo faig la comparació eh, amb el model de presó americà i el model espanyol. Als Estats Units les presons també estan privatitzades. Estan privatitzades moltes, sí. I bueno, no sé si arribarem en aquest punt, però és possible si, si el plantejament és privatitzar la sanitat com el model americà, pues, després es poden continuar amb altres coses, no? Tal vegada, tal vegada. Uh, són capaços de qualsevol cosa, privatitzar. Sí, bé, mm, fa un parell de setmanes que vàrem parlar amb una micona d'aquest tema i, i jo record que eh, tu, Damià, des que eh, hi ha hagut un canvi, a lo millor en es, eh, a la consciència dels professionals o dels funcionaris o dels treballadors de públics que en aquest moment estan eh, defensant ja no els seus privilegis, sinó la seva manera de fer feina i, un, i una manera de, de gestionar que ha funcionat fins ara. És mal que té més memòria que jo. <laughs> Espera. Uh, abans de d'això, eh, com les notícies que donen Carles, d'aquestes que fan humorístiques com la d'Espapa, que no són humorístiques, són un humor negre, no sé si vau sentir també a, eh, a la delegada del govern a Madrid, na Cisneros aquesta, diguem, hi eh, ha un munt de multes ara i, i a la, i a la mm, comunitat de Castella i jo també, de Castella i la Manxa, perdó, multes de 400, 500, 600 euros per no haver fet res, res, de, res que sigui delictiu. I ella diu que no, que no, som, que no, que no, que no són multes, que són no sé quin nom li dona, si són avisos de no sé què, de no sé quanta. Ara tenen... Uh, estan jugant tant amb el nom d'una manera tan... Uh, no sé, una cosa que fa vergonya i ara les multes no són, no són multes. Li ha arribat un, un, pre, un preavís avís de no sé què que, perquè té tant de temps per recórrer en ells mateixos per estan. I tornem a això, si l'altre dia en aquella en aquell programa que no va sortir. Ah, <laughs> Van xerrar d'això. <laughs> Um, jo, jo trobo que sí, i després eh, xerrarem d'aquest tema, em sembla, en la sanitat, sobretot a Madrid, la lluita que hi ha a la sanitat, les coses que jo vaig a, a l'escola on, on jo feia feina, eh, el, movi, el moviment que hi havia abans, que era molt poquet, i és que ara, com ja no se mouen tant malament el ministre Gallardón, a justícia, també de l'altre dia que, que el personal de justícia només s'estava moguent perquè els hi havien llevat la paga extra. Uh, no sé, eh, quan aquell dia hi havia una protesta per, les, per aquesta pujada de tasses que fa que sigui quasi impossible a molta gent recórrer coses i, o coses tan delirants com que t'acosti més recórrer una multa que la mateixa multa, una multa de tràfic, una multa d'aquestes de, per estar pel carrer i que te demanin el carnet per lo que sigui, després te paguen una multa perquè hi ha hagut una manifestació per allà i tu hi eres o no hi eres, te manifestaves, és un dret constitucional. I, per tant, jo veig aquest canvi que és molt positiu i que si qualque dia sortim d'aquesta, millor és un element positiu, és, és, i aquesta, no només dels professionals de sanitat, de justícia, d'educació, sinó aquesta unió entre tots els que necessitem aquest servei, els, els metges, les enfermeres, amb els saladors, amb els usuaris de la sanitat, les associacions de pares a les escoles i els instituts, amb els professors, amb els nins. Eh, jo crec que un, un canvi i la gent ja no se mou tant per pels dos béns, perquè a més ja notam que si tenim un, un salari ja en aquest moment persona un poc privilegiada, malament no tinguis la, la paga extra de Nadal, sinó que se mouen per defensar una sèrie de coses que, que veuen que els estan mm, destrossant en motius molt clars. Eh, quan, si parlant després de la sanitat a Madrid, les contestacions, bé, les, to, totes les contestacions que fan aquesta gent dels PPs que són demencials. N'Àngela ho sap perquè <laughs> ha tingut fa poc un, un tema d'aquests. Uh, però és, és, és demencial tot el que contesten, però uh, ah, sabeu cap a on van. I ja vaig serrar i... Um, ja des de 94, des de 1994 se va aprovar a nivell internacional eh, eh, la AGCS, un acord general sobre el comerç de, de serveis, que, anava, que ja anava caminant. Això és una cosa que fa molt d'anys que estan intentant eh, i que ho tenen eh, plasmat en, en acords, eh, privatitzades, serveis públics, tots, llevat l'exèrcit, que també hi ha coses que estan privatitzades, i, i la policia i coses d'aquestes, però aquesta és el seu... El que estan cercant des de fa temps, i ara aprofiten uh, la situació de crisi, per donar escot d'estat i anar cap a la privatització. Això és una estratègia que potser ja s'ha va plantejar quan va començar a, a formar-se la Unió Europea ja d'una manera més consistent. Eh, no sé si estan així, però quan se va fer el tratat de Maastricht, que ja hi havia limitacions per uh, un 3% de, com a màxim de, dèficit públic, totes aquestes mesures que ja eh, van un poc encaminades a limitar la eh, capacitat d'endeutament públic o d'inversió pública. Bé, sí, el Maastricht és un, una fita essencial per entendre el lo que està passant a Europa i i, i entendre com totes... Màstic un moment, com, com a punt més fort, a punt de no retorn, perquè abans de Màstic ja s'havia privatitzat, no anaven ja tant cap al servei, sinó a Espanya se van privatitzar amb quantitat de d'empreses i energia i, i telefònica i totes aquestes coses. Ja, l'element privatitzador ja estava abans, però Màstic és com un moment ja de, de posar unes normes ja va com un punt d'inflexió, no? Un punt d'inflexió fort i després, i a més que va la marxa cap a l'euro, que també mm. més la, la marxa cap a l'euro sí que se, estava clar que reteaven coses socials per, per estar en, en condicions econòmiques de per entrar a l'euro. Mm mm-hmm. Que es lo que sí. ha pasado después de todo esta, el asumir, me parece, como ideología, o sea, por decreto se ha asumido una ideología en el manejo económico, el neoliberalismo. Esto es como una respuesta también a, la caída del bloque falsamente comunista, ¿no? O sea, lo del socialismo real y todo lo demás, ¿no? Pero se ha querido aprobar entonces que, como decía un famoso historiador, la caída de, la historia, ¿no? El final de la historia. Yo creo que eh, lo que acaba de decir este Damián me hace siempre pensar es, hay diseños de, la próxima civilización en el aspecto de su gobierno, en el aspecto de su vida misma, eh, que no esté pasando sino por grandes centros de decisión que no están democráticamente elegidos. Claro. Eso lo estamos evidenciando. Entonces, ya la democracia no es, ya, ya, es la coartada en todo caso de, de todo esto, ¿no? cuando se habla de sanidad, en lo de educación, los efectos que hay en la, gente, este miedo instalado, por ejemplo, y cada vez creo crónico socialmente a, no saber si se va a mantener una vivienda, por ejemplo. Todas estas situaciones que están pasando, eh, ¿a qué están derivando? O sea, ¿cuál al final, cuál qué es lo que, qué es lo que va a haber? ¿Esclavos modernos o, lo que va a haber sencillamente? ya hemos dejado de ser consumidores porque necesitábamos ser consumidores, entonces nos, eh, digamos así, nos, nos servían dinero, créditos y todo lo demás. Hoy ya no somos consumidores ni siquiera, somos esclavos. ¿Y no te parece que ha sido como un señuelo lo del consumo? Exacto, iba ahí eso, iba ahí, no sé. ¿Y quién está dirigiendo ese, esa, ese reloj pendular, De un lado a otro lado. es, como si hubiésemos mordido el anzuelo y ahora hay alguien que está tirando del hilo, ¿no? Exacto. Eh, bueno, yo, yo soy ángel Optimista y me parece muy bien que pase esto. Es decir, yo para aprender a hacer algo tengo que aprender. Pues nos encontramos con un gobierno bastante, bueno, yo puedo decir facha, ¿no? Aquí, es decir, de momento hay libertad de expresión. No, bueno, antes teníamos un franco, ahora tenemos 40 francos. tenemos sobrinos, nietos, hijos de todos ellos, etcétera. Y se portan tal cual. es decir, la última sorpresa para mucha gente, yo creo que fue Gallardón. Pero bueno, ese no es el problema. Es decir, yo el problema es lo que creo es que lo que habéis dicho tenéis razón. Es decir, ellos lo tenían muy planificado, no viene de ahora. Eso no es una estrategia de ahora, eso lo llevaban antes. Pero igual que hemos estado 30 años en la, eh, digamos, en, Bavia, con cosas materiales, etcétera, etcétera, se le olvida decir a nuestros hijos la lucha social, etcétera, etcétera, etcétera, pues ahora podemos volver a empezar a hacerlo. Es decir, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Pasa que 30 años hemos estado dormidos y ahora es, ahora es, ah, cogiendo la palabra de Damián, el momento en que la gente se solidarice en que la gente empiece a aprender. Aprender de esos valores que se han perdido. Pues igual que se han perdido, se pueden volver a recuperar. Y yo soy muy optimista. Es decir, que tenemos eh, gente de mucha valía dispuesta a luchar, pues perfecto, pues nos vamos a asociaciones, nos vamos a escuelas, porque es que además resulta que los poderes que tenemos el pueblo es que los que estamos criticando tenemos el poder de llegar a todos en el sentido de, pues, ¿quién puede dar una, idea de lucha, de lo que están haciendo no está bien? Incluso las asociaciones de padres, de vecinos, etcétera, los educadores, la gente de las asociaciones, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues ellos luchan con falacias, con mentiras, con y nosotros podemos rebatirlas y podemos rebatirlas de una manera conjunta. Y yo no lo veo tan difícil. Es decir, ellos mienten y nosotros lo único que tenemos que hacer es empezar a aprender, a unirnos, a juntarnos, a perder tiempo de nuestra vida um, en, no, en, no en críticas de lo que ya ha pasado, sino en construir. Entonces, yo no sé, es que no lo veo tan difícil. Nosotros cuando vienen a la plataforma vienen sin información. Y claro, vienen sin información y con miedo. Miedo a un señor con traje y corbata, miedo cuando son inmigrantes a las represiones que han tenido en su país y no saben aquí cómo les van a hacer. Y, y, aquí los mallorquines, pues miedo todavía a la represión franquista, porque todavía hay mucha gente sumisa, eh, muy, pues mira, eh, con todos tantos y tantos años de feudalismo que hemos vivido aquí, de una manera a lo mejor un poco escondida, ¿no? Pero es así, la gente, yo siempre lo digo, mi madre ve a un señor con bata blanca y le besa la mano y, le, y le dice <laughs> como si fuera un dios, ¿no? Pues ahora tenemos mucha gente pensante que puede hacer esa lucha sin ninguna transgresión de agresividad ni nada, todo al contrario, con la palabra y la mente. jo, jo L'Àngel és el meu més jove que jo. <laughs> no, jo no estic... Jo, jo ho sent molt, jo som, molt, jo som pessimista, perquè dir, ara prendem... Fa, fa molts anys que... Ja fa més de 40 anys que estic... Eh, aquí lluitant per coses, a moments més, a moments menys. La situació ara més... No? Jo recordo, jo estava en la lluita per, per la Dragonera, que era el 77, sí, sí, el 77, bé, i, i la solidaritat, i anar per pobles i, i recoint i a taules a Palma, i la solidaritat de la gent i el que tenia la gent, i ara després de quant d'anys? Un munter d'anys, 40, 40 anys després o, o 30 i pico, hem de tornar a aprendre. Això, eh, jo no, no em fa sentir optimista. Eh, sí, que després, si, si el que quedi d'aquesta crisi, perquè el problema és que eh, hi ha de, com que l'altre dia hi ha dos, per jo hi ha dos cops d'estat hi ha el cop d'estat de, de capital financer eh, que, es, que dominen el PP, el PSOE que dominen en Merkel eh, per tot i a més ahir me vaig enterar que, és, que hi ha un banc central, des banc central que se reuneixen cada 15 dies i que el president de San Caruana, que era d'aquí, del Banc Central d'aquí, que no va fer res quan es, es tècnic dissent... De, Però és un es, banc, vols dir que és un banc secret, que no coneixem? Sí, se reuneixen amb més banc en secret. Això varen dir televisió, eh? Ostres. Sí, se reuneixen cada 15 dies, doncs, se reuneixen molt, eh? gasten mil, milers de milions d'euros eh, i de dòlars en, en, en, en tergiversat llenguatge, en tergiversat llenguatge, no? en, en think tant d'aquest que, que tant laboratoris d'idees per controlar les coses. Si han arribat on han arribat no és perquè sí, és que han, han estat d'anys, com a mínim 30, fent feina cap a, cap a això. Ha arribat la crisi, s'han aprofitat per fer escot d'estat més fort, perquè ja dominaven, però aquesta gent no té aturar i no, no té eh, i, torn, i sempre dic, la crisi per nosaltres, la crisi fa molt d'any que hi ha crisi i se moren gent de, milers de gent de fan cada dia i, i la crisi existeix en el món existeix des de fa molt temps ara mos, ens ha arribat a nosaltres coneixem una cosa minúscula de la crisi però sí, si mirant el que ha passat sabem que aquesta gent és una màfia són, que, són arribar els dies igual que la mort de la gent i això els dies ben igual igual que en el PP, <laughs> que dius tu, vam veure que li era igual que se morís gent a Iraq aplaudint que entréssim en la guerra, els hi dona igual. I, i això està aprovat. Ara m'ha arribat en altres. Els és igual eh, els problemes, els, la gent que s'ha que, que se tiri per dels balcons per desnonament, totes aquestes coses se'ls dona igual. Però després a Espanya, és el que tu deies, Àngela, ja eh, han aprofitat ara. Eh, Espanya ha un sistema polític un, que com és de tots els d'Europa és com una oligarquia eh, parlamentària, democràcia és un, és un ideal. No existeix la democràcia. La democràcia és que el govern de tot, del poble. Això no existeix ni ha existit mai, més que a, eh, a lo millor estan eh, a moments petits a qualque poblet o a qualque puesto. Però per tant, un ideal, la, la paraula, per paraula de democràcia és una mentida. I, i diuen, nosaltres los demòcrates quan se fiquen els països i ells se diuen, no, nosaltres els demòcrates no. Tu vols dir, anem, que, anem cada vegada més a una democràcia, a, a, a, cap a, una demo, a la democràcia real, com diu el moviment, <laughs> o, o anem cap enrere, com estem passant ara. I do, aprofitant això, i aprofitant aquest sistema amb un, amb un eh, tot amb un sistema de partits que tot donen a sí en els que, els que comanda, tot voten el mateix i si no els atreuen del partit. Amb, amb, aquest, amb aquest sistema de l'oligarquia parlamentària i aquest sistema de partits que tots obeixen i amb, un, amb una majoria absoluta que representa el 32% de ciutadans, que tenim majoria absoluta amb un, amb un 32% de ciutadans que els van votar, Ah, és un totalitarisme, totalitarisme total i aquesta gent ara ha fet darrerament un, el que tu has dit, D'Àngelo, una revolució, una, un cop d'estat nacional catolici, catol, catòlic. Sí, el que estan sí, fent el que estan fent és una cosa que pitjor que, que els anys darrers que jo vaig viure d'en Franco. Sí, sí, sí. sí. I, és, i el que diuen, com diuen, la pinta. Jo ho dic, en, en ver que després si tenim temps xerrant d'educació, jo feia un esforç per no tenir prejudicis de mirar-li la cara i veure la pinta i dir aquest tio ve de la brigada político-social d'aquell temps, té la mateixa pinta sí, que un tio de la brigada sí. político-social des que interrogaven, des que jo em van interrogar en aquell temps. I vaig dir, bé, però bueno, uh, uh, intenta ser un poc més, més just. Però és que m'ha donat la, la, la, la raó i que la primera impressió és aquesta. És, és, són nacional catolicistas, fachas, si mos ho permeten o una sí. cosa semblant. I nosaltres no podem, per exemple, me diràs que nosaltres no podemos lluitar contra aquesta gent? gente no me la paraula a mi si lleva... Bueno, yo, yo, yo lo, que, lo que quiero es primero poner un punto, ¿no? No hay valor que se pierde, lo que pasa es que no se practica. Y yo creo que eso es lo que no ha habido, fundamentalmente. Y la práctica de la solidaridad, por ejemplo, como valor, no es algo que se enseñe en las escuelas, sino es algo que se tiene que practicar a lo largo del, proceso evolutivo de cada persona en su, en su verdadera interacción social. Yo hace aproximadamente 14 años que vivo en España. Voy hacer un inciso. Sí. Me lo permitís. Yo como eh, eh, profesional de la educación pública, sí, sí que es una cosa, no basta, pero sí que es una cosa que se enseña en las escuelas, la solidaridad os intenta eh, enseñar. Lo que pasa es que la escuela tiene muy poca importancia si lo comparas, eh, en muy poca influencia si lo comparas al, peso total de la sociedad. Es la sociedad la que determina la situación eh, de las personas, la escuela poco, pero en las escuelas sí que se intenta dar solidaridad, es uno de los valores que se dan, por eso la reforma que está dando este señor Wert Mm, quita todo esto y ya pone que los fines de la, de la educación son la competitividad y todas estas cosas que es... Ah, bueno, ahí, ahí va, este, Damián. ¿Sabes por qué? Porque, ¿cómo se llama? Eh, por ejemplo, eh, cuando el fin de semana la masa lo que hace, aparte de ir a... No, yo no voy a dirigir la vida de la gente, ¿no? Pero yo, me gustan ejemplos prácticos. Cuando la, la, mayor cantidad de masa en España lo que hace es ir a, a, las ferias de consumo que hay, eh, como los grandes centros comerciales, cuando precisamente, ¿cómo expresamos que vivíamos en una sociedad consumista y, en la que, como decía Pera, nos engancharon por como pez en la boca? Cuando la gente ha rehuido de la lectura, y me hablo del último informe del año 2012, el informe educativo, que fue transmitido en una radio de cadena nacional eh, hace eh, el sábado pasado. Cuando, por ejemplo, se habla del fracaso escolar, cuando no hay respeto al silencio desde el nacimiento del niño, por ejemplo. Tenemos que cuestionarnos cómo nosotros hemos permitido esto. Y ese es el gran problema que estamos creyendo, que el problema está en el edificio y los ladrillos que se caen y no en sus verdaderos simientes. No critico al derecho a la gratuidad de la enseñanza, ni al sistema de la sanidad. Lo que, critico, lo que critico, así como Damián tú has dicho, de que se ha construido un sistema democrático haciéndonos creer que es la democracia, lo que en realidad se ha construido es un sistema político que obedece a intereses y copta el ejercicio del derecho político y del pensamiento político y de la ideología política de cualquier ciudadano y lo hace de Estado en función de que ellos dirigen. Muchas veces no ha habido no solamente los valores de participación, de democracia, de solidaridad, de todos los valores que podríamos hablar. No ha habido porque hemos dejado que el Estado haga lo que creemos que nosotros podríamos hacer. Yo creo que hay que volver a descubrir nuestras fuerzas en todos los procesos. Lo último, por ejemplo. Cuando yo llegué a este país hace 14 este, años, y hay unas estadísticas, el 80% era, eh, o un 60%, perdón, era, eh, era un país que se basaba su economía en servicios. En lo que en América Latina le decíamos, la industria sin chimeneas, le decían, el turismo fundamentalmente. ¿Y realmente fue eso? ¿Qué hacíamos cuando la gente no, o sea, no hay una economía productiva real cuando no hay fuerzas de producción que se desarrollen. Y lo que hay entonces son joint ventures, o sea, negocios de, de, aventura, o hay el dinero virtual, o hay yo te vendo la casa y la casa que yo la voy a vender y que luego yo voy a comprar. Eso lo hicieron muchos. Yo no voy a llegar a decir que esta crisis hemos vivido, por, es el resultado de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero lo que sí voy a decir es que muchas veces hemos dado la coartada a los propios que hoy están gobernando, y hablo también de los inmigrantes, hablo también de los residentes, hablo en general, porque hemos optado, cuando se terminó la crítica social, hemos optado por no hacer crítica social y no hacer un proceso también de, verdadera cohesión social, que era el vivir y mirar a los vecinos. vos decir cualquier cosa, Ángela, de lo que ha comentado en Si, si no, contet jo. No. <laughs> que estic esperant aquí desesperat. <laughs> no, perquè antes no, havies sí. comentat jo de teat. No, simplement això, que jo eh, es dic comprenc el que ells, eh, el que ells diuen, ho comprenc, però jo som de les que fa una ratxa i comença a caminar cap endavant. És dir, tot això que diuen tenen tota la raó del món, això s'ha eh, planejat, això no ve, sé que hi ha un estudi que precisament per mi que Mallorca era un dels que van rebre el que és l'educació, etc etc i que a més s'ha constatat perquè en ses, en, ses, en, en sa manca de zelots, en els estudis i això, pues, ha funcionat, eh, era un, un, un invent d'aquests sociològics i tota aquesta història, i, ho van, i a més ho s'ha va dedicar a Mallorca. Bé, tot això va, molt bé, ja s'ha fet, etc. Ho sabem. <laughs> pues ja que ho sabem ja que saben que aquests senyors fan això, ja saben que la banca com funciona, ja sabem el que volen fer. Volen fer que els nostres nets i els, els nostres fills ja ho comencen a ser, però els nostres nets encara més siguin uns esclaus. Perquè... Dir, pues, si ho sabem, pues anem a lluitar. Vull dir, jo el que no puc fer és pensar que no se pot fer res, perquè si pens que no se pot fer res, els meus nets seran uns esclaus. Perquè jo te vull fer una pregunta. Clar, que... Tu ara, aquesta gent que rebeu a la eh, plataforma d'afectats per les hipoteques, um, amb la informació que hi ha, tornarien a firmar les hipoteques que han firmat? No. A més, se, se, és, és que jo ho visc cada dia. És per això que estic tan, tan il·lusionada i tan esperançada. Ve un senyor que no té ni idea de lo que és una hipoteca, de lo que ha firmat, només sap que pot tenir molt de problemes, i després tu li dius de Montsellei que no es verà. Però és que és així de senzill. De bé plorant, a bé primer uns, uns ulls esgleats, perquè, simplement perquè sap els seus drets. Després les acompanyes. Hi ha gent que no, hi ha gent que té coratge i la primera vegada que hi ha una carta demanant els seus drets, hi va tot sol. Però hi ha gent que no, hi ha gent que té por. I va darrere teu tot el temps t'asseus i li dic, ja veuràs, tu, tranquil, respecta, i aquest senyor, encorbat, en traje, tan prepotent, tan... acabarà sent un mal educat, acabarà cridant i acabaran. I passa així. La majoria dels directors de la banca acaben traient-te de fora, dient que no volen xerrar amb tu, eh, insultant-te, etc etc. Simplement perquè dius des que tenen. Què passa? que aquest exemple de que tu te quedes allà asseguda, tranquil·la, tranquil·la, que no passa res, que el bany no s'ha enfonsat, i tu segueixes dient, escolti, perdoni, que jo no l'he cridat, però és que jo venc en celler de Montsemà, perquè hi ha molt de forall, llavors. Llavors, aquest senyor, el segon pic, no, per mi el tercer hi va tot sol, i el tercer ja demana el seu dret, i no firma res. Porque digo, oiga, es que yo tengo el derecho de que usted me dé tres días antes el contrato que yo lo pueda leer. Vull dir, i això no ho sabia i no tenia, no, no que no ho sapigués, no tenies coratge de demanar-ho, que és pitjor. El que jo tenc, me sap greu, és que la gent té una por interna de demanar el que li pertany, que és, és enorme, és molt gran, i això ho podem, ho podem mirar quasi tot, no? I, i lleves la por, i la lleves i, i ho aconsegueixes, i t'estic xerrant que darrerament estem xerrant de 60-70 famílies cada dimecres. I això passa amb el tema de les hipoteques i passa també, crec jo, amb el sector dels empleats públics quan diuen que, bueno, bé, ara des de l'altre tot el que són interinos ja no se contractaran, però... Ara jo, jo tinc tengo un inciso a Damia. Per exemple, el banc que està al teu costat, muy romántico, muy, muy, muy a prop de la gente, ¿no? Muy, muy cerca de la gente. Digo, eh, acabo de decir yo una, un eslogan un, de un banco que dice, el banco está al teu costat, por ejemplo. O sea, todas las palabras subliminales, cuando dicen ahora que ya no son multas, por ejemplo, sino son preavisos que pueden acabar en un cobro, por, por, algún decirlo, se ha prostituido la palabra. Pero antes de prostituir la palabra, lo que tienes que prostituir es el concepto. Ese niño, hablo del banquero, ese niño o del, director banquero, cuando tenía 7 años, 8 años, 10 años, 15 años, 20 años, ¿cuál era con su concepto de solidaridad? ¿Era dar lo que me, sobra o realmente ponerme en la piel del otro? Hablo, por ejemplo, por eso yo decía, los valores no son un concepto que se aprenden, sino que se practican fundamentalmente. El aprendizaje va por otro lado, en todo caso. Esa era mi tesis. Y la palabra es la articulación de lo que se siente, de lo que se quiere transmitir. Lo que se ha hecho es primero prostituir el concepto y luego se prostituye lo que sería la palabra en sí misma, la fonética. Por eso es que la gente no cree cuando dicen, hay otro programa, ¿no? Y termino. Dice, ¿por qué me quieres decir, por qué quieres decir amor cuando quieres decir sexo? Por ejemplo. Eh, yo, sé que es pesimista, pero es una cosa que si no, si no lluites... Bé, essencialment dues coses. Una, per la dignitat, que crec que molta gent dels, de ciutadans espanyols l'havien perduda. Uh, som, són, viscut, no, jo no, per damunt les possibilitats hem viscut o no, jo no, però sí, sí sense dignitat, molt de, molt de ciutadans espanyols, per raons, uh, eh, Serrera i a més a més de per, de per dignitat, és perquè si no mos faran coses pitjors si no fas res encara, sí. encara te, seràs t'esclavitzaran més però aquesta situació uh, jo, pens, jo pensava des de, des de jovenet um, tot quan jo pensava en el meu desenvolupament personal i social que ha d'haver un feedback, una, un, una combinació entre el creixement individual i i, és, i l'alliberament o creixement social, perquè si no, tu te quedes estancat i, i, el, i l'enrevés. Però el que han fet, perquè ja dic que han empleat milers de milions per això, per diversats llenguatges, el que ha dit en Missi, de prostituir les paraules democràcia, llibertat, un munt de paraules, o, o llevar del mapa paraules com honrat, persona de paraula, que quan jo era nin se sentien i després no s'han sentit més. No, no, no, no, dius, no se sent dir, ara és vera que de, quan hi ha una crisi pot haver possibilitat de canvi i, i tornaré després. Però aquesta tergiversació de les paraules, tot això és una, una cosa que han, que han preparat, que han fet una feinada. Uh, jo crec que m'he equivocat abans en la data que he donat des, de l'acord d'aquest de general sobre el comerç de servicis de serveis, que és, que és dos, des 2001. El que és del 1994 és una, és un acte d'una d'aquestes reunions que fan en secretaris d'Estat i, i, i persones riques que fan moltes a l'any i un acte que se va per, qualcú va aconseguir perquè en aquell temps no, no s'ho miraven tant la seguretat que ho posa clarament posa clarament que les expectatives que tenien pel futur una societat que com ha dit en Missi ha anat canviant en els l'economia de l'economia productiva a l'economia especulativa de fins Per tant, la producció que aquí a Espanya i Europa, a part d'Europa menys Alemanya, s'ha llevat en la, en, en la Unió Europea, una de les coses que, que varen fer Espanya es llevat no durant la producció industrial, sinó les petites produccions, a, a, sobretot a la cornisa cantàbrica, a la gent que vivia a, a, amb, amb un bocinet de terra i dues vaques, això te s'ho van carregar perquè només podrien tenir grans eh, empreses de vaques. Tot això és una cosa que ho han fet aposta i ho han especulat. En aquesta, en aquesta reunió del 1994 que hi havia el secretari d'Estat americà i això, eh, ho tenien clar i ell ho va dir. Uh, necessitem en aquesta nova economia que, mos, que, que estem entrant un, no sé, una, un tant per cent petit d'elit, de, de persones ben formades, un, de, un, com posem un 2%, un de 8% de persones amb una formació tècnica adequada i el 80% restant mosses igual. En aquell temps sí que volien que consumissin perquè encara hi havia economia productiva. Volien, i tornem a lo volien, i se van inventar una paraula en anglès que, vol, que de um, uh, consum i setze per, per aquesta gent. I és una cosa que, a més, uh, no, no xerraven perquè sí. Han planificat, i, es, i Espanya s'ha vist, a reduir eh, la, cada reforma que s'ha fet d'educació, llevat aquesta darrera, aquesta darrera ja no menteix tant, eh, cosa que rara, perquè ja xerra de compatibilitat el que cerquen. Però totes les anteriors totes xerraven de que totes eren per aconseguir una educació més crítica i més autonomia en els centres. I això era exactament el contrari de lo que, lo que estaven fent. I s'ha fet, s'ha intentat fer i s'ha fet aconseguir que la formació, ja dins les escoles, ja a part de, eh, de fora la televisió, tot el que hi ha, tot, doncs, eh, fos eh, cada vegada que, que eh, l'element crític eh, se en nas de la gent, menys història, més filosofia. Més... Ara, hi ha, un, hi ha condició, aquesta crisi pot produir, tornar a Islàndia, que és un exemple que ens surt sempre, Finlàndia. o, o, o, o, o Sud-amèrica, que hi ha moltes... Que, que hi ha moltes però Islàndia sembla que la majoria de la gent se va donar compte. Islàndia estaven funcionant com aquí. Eh, havien de, uh, consumint com a locos i, i això es, how high i, advance i crèdits i anaven a comprar als Estats Units i 4x4 però la majoria de persones allà se van donar compte es, es sembla de que, de que per aquell camí no anaven i van decidir, eh, hem de canviar, no només hem de fer protestar això, sinó que nosaltres hem de canviar. I jo crec que Espanya també està passant, perquè les, eh, eh realment eren com a nou rics, guanyaven, no guanyaven res la gent que feia feina, guanyaven po molt poquet perquè és una de les causes de la crisi ha estat eh, que els salaris no han pujat, però això és una de les causes de la crisi, però en les targetes de crèdit i, i, es, i, i tot, tot es prestes i tal, consumien i se pensaven no sé què, i, i duien el que ha dit en Missy de, de la insolidaritat, perquè això és un dels valors bàsics del neoliberalisme i que mos van i, i, ha, han fet el que han pogut per inculcar aquests, aquest valors, que ara estan canviant. Uh... Ve una tortuga al final del túnel! Thank you. hem escoltat un tema que se diu Stratocasters Boogie d'en Chapapos Blues Band, una banda argentina mítica dels anys 70 que ja saben que, que el rock sempre ha estat com a molt regressiu i, i molt de protestar és una manera com a lliberar segons quina energia no? ara eh, teníem aquest petit debat entre una, una visió com a esperançadora que mos estaves donant, Àngela, confrontada amb una visió com més crítica, a lo millor, eh, clar, si <laughs> a lo millor quanta més informació tens, més pessimista te trobes. Però jo voldria dir que, que inclús eh, mm, la meva percepció és que inclús quan hi ha un sistema que, que anem descobrint que és tan, com a tan tancat, tan secret, tan fosc, tan opressor inclús, eh, també se descobreixen molt de forats i, i els forats a lo millor no hi passa un peix gros però un animal petit hi passa sí, um... <laughs> sí tal vegada però bé jo continuant en l'element optimista després tornen els pessimistes el que dèiem ara mentre tocaven la musiqueta que és que un dels problemes és que el, si, si la gent reacciona i no ens donen perquè han de saber que els aparells els policials i l'exèrcit estan per qualque cosa. Eh, si no hi ha problemes, no, no fan res. Si hi ha problemes, pegaran i, i multes ja estan a, a totes les que volen. Per tant, malament la gent se doni compte, després hi ha una lluita. I ressuscitem la paraula revolució, que també ens han volgut llevar del mapa. Les, problemes de la situació Eh, sanitària, d'educació, d'economia, tan destrossada que ens estan deixant. Per altra banda, és, és vera que si realment hi ha un moviment revolucionari i la gent s'uneix com pareix que estan fent per salvar una sanitat, per salvar unes coses, si, si hi ha més cooperació, si, si hi ha més element d'economia, de, d'economia de, de, de, de, cooperació, de, de bé comú, els, els moments revolucionaris o els moments de canvi són moments que com a mínim viure els mes, dos mesos, cinc mesos, un any o dos anys de situació d'aquestes val la pena haver viscut per, per l'alegria que hi ha, la creativitat que hi ha com, a, a Portugal quan t'esclaveix. Palma va, va tenir, malament no fos una revolució, un parell d'anys seguit boníssim, 77, 78, que, que pareixia un altre, un, Mallorca una altra, una altra ciutat, en la gent diferent de com havia estat sempre. Quan hi ha un moment de revolució, la gent gaudeix més de la vida, perquè a més està creant qualque cosa, han aconseguit una cosa i estan en període de creació. Maldament siguin conscients com jo vaig sentir per la televisió un ciutadà normal de, de Tunísia, en el moment àlgid de la revolució, quan ja havien triomfat per a, diguéssim, triomfat per a, just en, en aquell moment que estaven triomfant, per la cara i l'expressió, se notava que sabia que això era, havien triomfat per un, per un període de temps curt, perquè després el sistema Eh, eh, l'oligarquia eh, nacional i internacional ja suposava que se tornarien a imposar com realment està passant ha passat poden lluitar més allà te segueixen racionant una part de la gent però realment viure aquest moment sí que jo que, que val la pena eh, la vida si vius si pots viure un moment d'aquests en què la gent eh, està unida, és, és moment de creativitat, d'alegria, d'amor entre la gent, és un moment especial. Pot passar? Pot ser que sí, si segueixen no està així... No està passant. Sí. No, està passant Jo dic, el moment així és, és un moment interessant conèixer gent, però jo me refereix que quan el moment de la revolució o la lluita ha triomfat, malament sigui, un període de temps, perquè després les, les forces uh, negatives són molt fortes i, i tenen molt de dobbes i molt de poder i intenten uh, i, i normalment eh, aconsegueixen, com a Portugal o Tunisia ara, uh, tornar a tancar el sistema en el seu favor. Però als moments així àlgids i per lo que jo m'han dit gent jo no vaig poder viatjar a Portugal perquè no no me volia. Ja, ja en aquell temps estava una llista negra i no me, no, no me donaven passaport. No havia fet res, però estava una llista negra. Però la gent que va anar per allà, jo m'ho contava, la creativitat del teatre en el carrer, la gent... Es, eh, es, es, aquest moment, però és un moment que has triomfat, eh? no sí, és només però, moments que clar. estàs lluitant. Eh, pot sí. ser el moment que estàs lluitant mai però, de 68. Dius, són, són moments que són com a... Uh molt limitats, no? que duren poquet i és interessant Dep i, i queden coses, no? De... Depèn de tots, perquè el que ha abans en mi, de, de lo que ha passat aquí, de la, de la individualització, la falta, la, és llevar la cooperació, la solidaritat entre les persones, la l'actuació de les persones, de les persones han de, han de decidir de saber, mira el que ens ha passat, han, de, han, de, hem aconseguit això, han de seguir per aquest camí, han de seguir col·laborant. No és només l'Estat i aquestes forces i el banc que van aconseguir seguir, han tingut un aliat poderosos imprescindibles tal vegada com han estat els grans els sindicats majoritaris. Sindicats majoritaris, UGT, UGT comissions, en, en, eh, en els anys de, de transició i, i posterior van fer una feina molt grossa per desmobilitzar la gent, perquè en aquell moment aquí la gent no necessitava sindicats, s'ajuntaven, jo, jo recordo eh, els professors d'universitat elegien qualcú per anar a les reunions a, a, a la península per decidir després igual que, que hi ha sistema oligar de, de parlamentari oligàrquic que, que triam unes persones cada quatre anys, després van venir la, les selecció sindical que s'ho van inventar, eh, va haver qualque sindicat en contra, com la CNT, i, i, i, i, i van desmobilitzar la gent i jo estic segur que això va venir uh, per un acord perquè després van començar també els, els alliberats jo faig això, jo col·labor i són part del sistema, són part del sistema, tenc uns, eh, eh són, tenc uns alliberats que són nosaltres, que som els que comandant dins el sindicat, i, i la gent que se dedica, el que ha dit en Missy, que se dedica només a fer feina i a consumir i tot l'altre ho arregla o l'Estat o ho arreglen els sindicats? Però Quan... se va perdre en aquell moment també una espècie com a comú que hi havia, no? I això també és un factor de Bé, això, desmobilitzar això... i de desestructurar una mica. Això, això se deia que... en aquell temps. Eh, contra Franco, contra Franco vivíamos millor ja se deia en aquell temps. Però no, no, no, no, no, perquè en aquell moment, malament aquí no hi hagués una revolució, sí que una part de, de, de ciutadans espanyols, sobretot dins del moviment anarquista, estaven intentant dur, sobretot, l'alegria en el carrer que la cosa, en aquell moment que la cosa encara no estava cap on anam, cap on anam, sí se, se va lluitar fort, no només per unes coses eh, de lleis i això, sinó perquè el carrer fos un, un puesto de llibertat i d'alegria i de música i totes aquestes coses. I, i, i, i se va fer un esforç perquè ara no s'estigui acostumant, ara que veiem, a lo millor a, a la sexta, en Jordi Évole i això, que, que fan programes crítics eh, dins els diaris, d'aquí hi ha qualque comentari que també és crític, però va haver una temporada, entenc, de, de, de Soe, d'en Felipe González, que no senties ni llegies absolutament res crític. tu te senties, si pensaves diferent, com un com un extraterrestre, però és veritat, eh? va durar això 5, 7 o 8 anys, perquè eh, com que no va sortir, <laughs> tampoc va dir. El millor programa de ràdio que he sentit a la meva vida uh, és, és de la barraca, se feia Ràdio 3, és de matins, tot és de matins, impressionant, de, de bo, sempre, com, com el nom indica, estava, uh, estava basat en la idea del de teatre que va, dos grups de teatre a la barraca que va fer Federico García Lorca per anar per tots els pobles d'Espanya i anaven pels pobles i xerraven amb la gent. No és que diguessin ah, com ara, aquest és un tal eh, gent eh, amb persones de moviments, i no. Serraven amb la gent i la gent contava les coses i de les coses. Aquest programa va pujar en Felipito González i, i ells mateixos van dir, mos vol encarregar. I va durar 3 o 4 mesos i els socialistes se van encarregar, perquè és el moment que comença tot el moviment cap, a, cap al neoliberalisme, privatitzacions, eh, silencis en els mitjans de comunicació, silenci total, eh? Silenci total. Le informamos que en 10 segundos su micrófono quedará desactivado. <laughs> Qué guau. Yo, yo Adelante, Missy. Ah, bueno, vale. Este, quería ser <laughs> educado e intenté ser elegante para darle la palabra a Ángela, si quería. Es que como yo no soy educado, pues <laughs> no, estas cosas, pero lo, intentaré arreglar. Estamos hablando en un país democrático, y que aquí los hombres no, democrático somos iguales. No, no es democrático. Bueno, esto es, ¿Eh? esas son palabras... esto es una mentira. que Ni democracia ni igualdad. está en la palabra. ¿eh? Y el sexo, para otra cosa, para la cama y para, para donde te dé la gana. ¿Eh? el sexo lo dejamos para otro día. Gracias. <laughs> lo has entendido. Bueno, continúa. Bueno, mira, no, lo que yo... Por <laughs> represor. bueno, <laughs> bueno. Mira, yo quiero, yo quiero eh, seguir. Yo, yo, también soy optimista. Lo que pasa es que yo soy optimista en función de que mi análisis intente eh, ligarse con, con, la realidad. No soy optimista como el deseo de que mis análisis eh, sean la que interpreten la realidad. Vengo a decir en todo caso que o sea, yo soy optimista en la medida que construyo mi idea pegado a la realidad. Entonces, yo tengo esta tesis, por ejemplo. Hemos visto un movimiento de indignación, pero esa indignación como cuando alguien nos ha hecho una putada, ¿no es cierto? Pero luego nos estamos rumiando el dolor, el por qué ha pasado, y luego puede ser que si no volvemos a un ejercicio más autocrítico también como persona, como individuo, como familia y otro nivel general, no podamos llegar en todo caso a una verdadera superación de ese problema. Entonces, por eso, por eso planteaba yo un, un primer momento, ¿qué es lo que ha pasado para que ese funcionario de un banco haga firmar o implique firmar o seduzca a firmar a alguien. Y también qué ha pasado en que ese alguien sea, lo que decía muy, me ha gustado mucho, decía Damián, ¿por qué ha perdido la dignidad de no dedicarse a firmar, de no dedicarse a leer antes de lo que se compromete? ¿Quién ha perdido la dignidad? ¿El que firma o el que.? Yo creo que los dos pierden. Son vasos comunicantes. Son vasos comunicantes. ¿Sabes? Yo creo, yo creo que no, que en este caso el que pierde la dignidad es el, en este caso empleado de banca, no ya no hablamos ya de empleado. Ya, no hablamos de directores que sino la otra persona o confía o déjame terminar, no sabe, terminar, por favor. déjame terminar, porque ese, ese ejemplo quedará un poco tal vez por ejemplo, Teresa Forcada y su, y su lucha para que no entren las vacunas contra la gripe aviar aquí. ¿Qué sindicato médico secundó esa protesta? ¿Qué político de izquierda radical planteó ese tema? Y fue una persona que movió a partir de movimientos sociales y se paró. Fueron ministros que ya estaban ya comenzando a hacer el negocio o, a comprar millones y millones de vacunas con el Tesoro Público. Ese mismo caso es el mismo caso que podemos plantear en réplica, aquel que construye un palmarena creyendo que el deporte se hace en cuatro paredes y, haciendo, ¿cómo se llama?, em, eh, ascensores que salen a, ninguna parte el concepto del gasto del dinero, del dinero, ojo, el concepto del gastar el dinero a partir de darle a, sus amiguitos o hacer comer a sus amiguitos. aquí nomás tenemos el, el, concepto de gasto de dinero público que van a arcas eh, privadas. O sea, ¿qué es lo que hay ahí? Vuelvo a repetir, ese concepto que no está en realidad. ¿Y por qué todo lo vimos? Lo estábamos viendo, hemos visto muchas veces. Yo cuando, y lo seguimos viendo y termino, porque ahora mismo... Yo siempre me he puesto a pensar por qué la gente no saltaba hasta los aires cuando se hizo las cuatro reformas de, de este, en la Plaza España. Y el par de las estaciones. por favor, porque había dinero. A ver, Ángela. ¿Había dinero? No, no, era, yo creo que no. No es un problema de que había dinero. No eh, les importaba a la gente el manejo del dinero. Eh, porque no era, entre comillas, su dinero el que se gastaba. y sí sabemos que era nuestro dinero. Andaban, Ángela. Primero, hablamos de un salto de una generación que pasó de las tetas, etcétera. En ese momento ya se vio que se llenaba más un cine para ver a unas señoras con ropa minúscula que para ir a según qué tipo de, elementos. si hablamos de los años setenta y pico. Es decir, lo que es en general, siempre hay ese, ese, ese tipo de, personas pues que, se les ha de, de alguna forma de decir, bueno, pues mira, hay un libro, léetelo, etcétera. Eso está, y yo estoy de acuerdo con Damián, que en la escuela es importantísimo, porque yo, por ejemplo, eh, eh, me tuve que mover un montón para ir a buscar, a escoger la escuela de mi hijo, hasta que encontré una cosita pequeñita y a mi hijo con 4 o 5 años le enseñaban lo que era el impresionismo. Es decir, no, no, y eran 15 niños en cada clase, pero eso me suponía unos 4 viajes de, clase, pero me da igual. Lo que te que a decir es... Eh, la escuela para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque depende de lo que mi hijo en esas horas, que son muchas las que están de los profesores, etcétera, etcétera, sí se puede transmitir muchas cosas. Pero es que después resulta que hubo una especie de, de gente que encima de quien no estaba acostumbrada al sexo, después resulta que tenía dinero en la cartera. Pero no dinero, sino mucho dinero. Es decir, hemos pasado del blanco al negro sin un gris por en medio. Y eso ha sido, pero perdón un momento, vale, pues ya lo hemos pasado, ahora ya sabemos los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, esa gente, esos niños fueron educados con las marcas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué generación? Por los que estamos hablando ahora. Estos niños, la mayoría, la mayoría no sabían de política, no sabían una reunión, pero no solamente los de esta generación, también en mi generación muchísima gente ah, oías hablar y no tenían ni idea de lo que era, yo qué sé, un, de cómo estaba constituida la política ni todas estas cosas. A mí me, a mí me asombra, y yo soy una de ellas, a lo mejor por eso lo sé más, porque como yo no tengo estudios, siempre lo digo, pues he estado en los dos lados, he estado con la gente que me enseñó a, a pensar, que yo pensaba, pero de una forma, y sigo, y me siguen enseñando mucho, cada día me enseñan, porque hay gente que sabe mucho más casi siempre, quiero decirte, entonces disfruto de oírles y me enseñan. Pero bueno, eso también está en cada uno, me explico. Pero después también estaba la gente que me rodeaba, que era la gente que también sin estudios, que había mucha que pasaba olímpicamente. Es decir, y, esta gente también existe ahora. ¿Con qué particularidad? Que esta gente le ha enseñado a sus hijos eh, el hecho de no. Y se han encontrado encima con unas escuelas que también, que también de alguna forma han sido llenas hasta los topes de críos que no han podido dar una, lo que el profesor deseaba dar la mayoría de veces porque no podía, no tenía tiempo, porque el profesor... Y encima luego resulta que ha habido, han tenido estas personas unos 30 años de una absoluta mm, falta de, no sé, de, intelectualidad, o llamarle como os dé la gana. Eh, pues, pues, ando antes Um, bé, eh, una cosa, yo abans cuando cerraba de, del, del feedback, eh, la convivència entre revolució individual, revolució social o col·lectiva, crec que m'he oblidat de dir després del que lo han, lo, lo, ells s'han donat compte també d'això, ho han sabut, i ho han fet involució individual, és feedback, involució individual, involució social. I per això han duit en aquesta situació. Però tots, tots, són responsables, en certa manera, de lo que som. Hagi passat el que hagi passat aquí, aquí hem tingut una informació o una altra, perquè tenim ulls i podem veure el que està passant. I podem veure si, si, si, si Balears, eh, els, els habitants de Mallorca, per exemple, la majoria són, han estat uns corruptes, perquè han trobat bé la corrupció i han tornat a votar a gent que sabien que era corrupta i li han tornat a donar majoria absoluta a pobles a, en el govern. Sí, i, i, i, i perquè han agafat els valors mateixos d'ells que estan un poc relacionades. Altres zones d'Espanya no se poden imaginar perquè no, el eh, eh, Mediterrani és un poc més pirata i més bé de, de més temps. Però nosaltres som, cada persona és responsable del que és. Haurà tingut més facilitat, haurà tingut més possibilitat eh, de, de, de donar-se compte de les coses, però tu també és responsable del que ha passat. Tu, jo puc entendre, bé, però Uh, tu, jo, jo ho he tingut molt fàcil, a tu t'ha costat molt, entenc que no haguis conegut... Però no pot dir, ah, és que jo no m'han ensenyat, no he vist... No... Tu t'has de donar compte. Uh, econòmicament, qui, qui era que, pensant un poc, tenint un post de cap, no se podria donar compte que quan Aznar d'Espanya va bien en la bimbolla immobiliària no se donava compte que jo havia d'estallar a qualsevol moment perquè era, un, era, era claríssim. És una cosa que un moment o l'altre havia, a, eh, a, eh, havia, havia de caure. Jo vull dir, Damià, era claríssim, però no era tan clar. Sí que tu, era clar. Per tu era molt clar, clar eh, per un sector de gent era molt clar, però per tantíssima de gent... Jo quan vaig començar a fer feina... Com te pot creure, que... te pot creure això? Pot durar 20 anys, pot, el que no saps és el temps que durarà, però no pot seguir construint i pujant els peus d'aquesta manera. Perquè tu saps, per picar Pradé, que venia claro, de Sevilla, que, que cobrava 700.000 pessetes cada mes, que per ell tenia els ulls així, la única conversació que tenia era «Chiquillo, vente pa Mallorca que aquí no hay fontanero». I se pagava... Perquè hi ha feina, però... I després, hi ha però una cosa, no hi ha una situació, no és només que, per exemple, de, de, de, de no les cases de, <laughs> no de, de, de, de les no cases hi havia una situació que pitjava cap a això perquè te pitjaven perquè tu, els lloguers pujaven molt també i per tant no sabies el que te convenia més, si, si pagar lloguer o, o, o pagar una hipoteca bueno, però, però, relacionat. però tu les persones, les si persones sabessin de... que se li posava una clàusula sol d'un 5% que més endavant de, de Balleria Saudívol i ells no podien tocar ni un duro que no podien de, mm, mm, defensar. Tu te de vegades te penses que si la gent sabés que vendria 10 anys després una bimbolla immobiliari, véssim fet les escritures que han firmat, la quantitat de milions de persones que han firmat aquestes escritures te, te diuen i te, i te confirmen el que t'estava dient. No tenien ni punyetera idea, perquè una persona jo que hagués tingut una mica d'idea que d'aquí 10 anys la barbaritat que havien fet ja no hauria feina, la gent no hagués firmat a 40 anys, perquè la gent que ve no vol perdre casa seva. Moi aussi j'ai une fête chez moi Sur les gouttières ruisselantes Je l'ai trouvée sur un toit dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivrement Moi aussi j'ai une fête chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayer avant elle avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses hein. ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi, j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre. Estem escoltant ara mateix una cantant francesa que nom Zaz. No sé com se pronuncia, és una Z, una A i una Z. Vos la, recoman, una lota jove que realment fa unes cançons fenomenals. Bé, Sí, bueno, Damià, tu no, no, no ho has escoltat, però hauràs de, hauràs de recuperar després l'arxiu, si ho aconseguim. M'apuntaré, no. Molt bé, ara hi havia aquí una, una petita discussió eh, entraven ja en el tema de qui és responsable, qui no és responsable, que és un debat també aquest. Jo crec que se mos escapa ja el temps per, per, per donar-li més substància en aquest debat, però l'apuntarem per, per una altra ocasió. El que sí que podem fer és un darrer comentari, fent com una roda, i no hem parlat massa d'educació, sí que han xerrat en qualque moment d'aquesta pèrdua de valors que han tingut en, es, en, en un període de temps, en Missi en, en els darrers 30 anys, també en, Àngel ho comentava, i ha sortit el tema de l'educació en valors, de si realment se fa o no se fa, si està plantejat o no. I, i, i a lo millor, mm, com diu en Claudio Naranjo, que és un personatge que, que ara està eh, que, que ha fet la seva carrera professional com a, de dins el tema de la eh, psicologia i la filosofia i està molt involucrat amb educació i, i ell planteja l'educació com una esperança ja no una revolució educativa, un arreglar una crisi d'aquest moment, però sí com una esperança de recuperar eh, una perspectiva i d'anar pren prenent com una trajectòria social diguéssim, eh, de convivència, que al final és de lo que se trata. No sé si voleu fer qualque comentari curt d'això per abans d'acabar? Bé, um, hi ha una cosa, no tots els, els professors són igual, però sí que hi ha hagut un manteniment a pesar de tot el canvi social a l'escola pública i a alguna no pública de, de, de, de transmetre aquest valors com a part important de la tasca dins l'escola. El que passa és que l'escola és un element molt petit dins les experiències d'un nin ara o d'un jove perquè hi ha un, tot un món que el rodeja que guanya molt més a el que passa o pot passar eh, a, un, a una escola, a un institut. També hi ha que gent manipuladora o que t'enganarà, que te donarà un valor eh, totalitaris o el que sigui. Però en general jo el que he viscut és, és aquesta idea. Per això quan Fa uns anys, abans de, de que ens arribés la crisi a Europa, se xerrava que s'havia... Eh, se xerrava molt dens. L'educació s'ha d'adequar a, a, la, en, el món, modern, en el món modern, a la situació actual. Pensaven, no, no, perquè és molt modern, com, estic, com hem xerrat ara, és una merda, una merda insolidari, de, de, de, que només parlen de competitivitat. No s'ha d'adequar en això. L'educació ha de seguir sent un intent de donar aquest valor a les persones i un coneixement crític perquè puguin ser responsables. No? I, un coneixement i de... crític perquè puguin ser responsables. I... Totes les, com he dit abans, totes les reformes que ha hagut uh, després del franquisme, uh, cosa rara, la darrera llei educativa franquista mm, tenia elements bastant positius i donava més autonomia, podies fer moltes més coses que les que, pots, que deixes de fer ara han anat en aquest sentit a llevar a Crític i la, i, i la, i la, la, la, la, la darrera, que és de lo que volia xerrar abans, Pere Feliu, si teniu un moment, a part de lo de, de la llengua, que és que es, es, tornam en el fascisme i en el nacionalcatolicisme, hi ha uns elements hi ha uns elements que podem discutir els ensenyants i les persones si estan d'acord o no amb unes coses, però hi ha uns elements que que segueixen la línia, però que ha hagut tots aquests anys, que ah, són els que jo me fan més por, a part d'introduir uh, problemes que no hi eren o no hi eren molt per la llengua, um, que són donar més, més poder uh, als directors, llevar encara més uh, funcions en el Consell Escolar, que pràcticament ja no en té cap i encara li lleva més, donar com a punt de partida de, de la llei eh, la, eh, aconseguir més competitivitat i més coses d'aquestes quan hem vist que, que, que mos ha duit a un desastre, a un desastre econòmic, a un desastre social. Ambiental, I, eh, també. Donar no? també aquest, un poder de, de contratació en els, eh, eh, en els directors sobre els professors per, per poder eh, du professors que, que li agradi o que li llepin a cul i és que no li llepin a cul enviar-los a altres escoles eh, per tant anar contra la llibertat de càtedra i, i, i de, allà veiem aquí que volen llevar l'opinió i tots aquests, aquests elements són a, eh, a, a part d'aquest element nacional catòlic de, de segregar de concertar per ser, eh, col·legis de l'Opus i, o de legionaris de Cris que tenen eh, es, eh, separats a eh, eh, segons el sexe, el qual m'ha pareix que va contra la Constitució. Si jo som un mascle i vull anar a una escola si de dones, eh, hauria de poder anar, perquè si no estan... atentant. I una, una, una qüestió que t'hauria de demanar jo. Uh, hi ha aquesta proposta de, educativa, com hi ha hagut les anteriors que, com dius, sempre han anat una mica eh, en un sentit, no? Com, quin, sí, quin seria, dic, quin, quin seria el plantejament... T'he dit que, eh, que els altres em, eh, em mentien uh -huh. I, i aquesta eh, no amaga les, les intencions, eh, eh, no? no amaga tant les intencions. I, quina, I quin seria el plantejament de, amb el teu punt de vista i la teva experiència com a educativa? Quin, de... quin seria el punt de partida bo per una reforma educativa? Jo, que jo ho vaig patir no, com a pare. Per exemple, la, la, la, la LOTSE de, de, de, socialista, jo el vaig patir com a pare, a més de com a mestre, i m'ho vaig sempre... Uh, la situació és tornar a una situació... Abans no era tan complicat donar el mitjan quan més... Quan, això ja, segons la situació, uh, a veure quantes persones més pots uh, tenir de recolzament d'especialistes, tenir el eh, uh, menys que es pugui de, de ràtio de, de nins per classe, no, no dic una cosa, però tenir de 8-20 millor que tenir 25-30. I, i, tot, i, i, I després, però el més essencial per a una educació, torna a dir que no és l'escola. El més essencial és els programes de televisió, la vida pel carrer, abans jo quan anava pel carrer m'emprenyava i fastidiava, i havia sempre col que veia eh, la pilota que t'arrenyava i tot això però no està, eh, d'una altra manera sí que la gent s'ha d'implicar en l'educació de, les, de les persones a qualsevol banda i no s'han de donar aquests valors que se donen i, i aquestes imatges per la, especialment per la televisió de, eh, de que només xerren de, de, de, de personatges que no tenen que, són, que no tenen cap valor que de, el més essencial és de fora i a l'escola els mitjans que puguis tenir i una, i una llibertat real i no un poder. En els temps... No, és que és tard. Sí. Quan jo, vaig, el primer any que jo vaig fer feina, coses xerrant d'element de democràtic. Eh, Comandava, hi havia el govern d'UCD, encara, a Espanya, se va fer un referèndum que diguéssim a tots els centres educatius, molt fàcil, no sé, cada cada claustre va votar. Era sobre com pensaven que s'havia de remunerar a, eh, a, eh, en els directors, a l'equip directiu. Eh, si em, llevant hores de classe, si donam més dobbes, tot això. I, i se va fer a tot Espanya. Era molt fàcil, se reunia el claustre, hi havia tres, tres punts, eh, que votava tant vots per aquest, per aquest, per aquest. Què va guanyar? Va guanyar és que, però per majoria molt grossa, que tinguessin un, unes quantes hores menys de classe i, i molt poc més de remuneració. És, és molt fàcil rebar. Eh, eh, és una de les coses que passa actualment és que no, i no se considera com sabim aquí especialment a Balears en la sanitat en bancassa, no se, eh, a Madrid ara, no se considera a la gent, no només els professionals sinó els usuaris, quan fan les coses, la gent inecta que està en el poder fa les coses sense tenir en compte a ningú. I si té en compte qualcú, té en compte a, a l'associació de directors que, són, que també volen més poder per ells o el sindicat, tal, no. Totes les coses s'han de fer eh, parlant amb les persones que estan implicades que són les que més saben d'allò. Se, nota, se, nota, se nota que s'acaba el món perquè aquí tenia xerrera, no? <laughs> eh? que no quede nada. Si és la darrera vegada. Guardau. <laughs> si és la darrera vegada que xerrava. Jo crec que Li poden anar base en Misi també, que segur que té qualque cosa a dir Te deman que ho facis breument. Eh, primero que nada, yo creo que la educación tiene que poner en el centro eh, al niño, al joven, y no al presupuesto eh, y no a la exigencia que tiene la sociedad de lo que supuestamente se cree que necesita. Muchas veces empieza la casa por el tejado. Cuando las capacidades volitivas de desarrollo de la voluntad, las capacidades emocionales, las capacidades creativas no son desarrolladas desde la primera fase y cuando la competitividad es el, cenit de todo elemento educativo, pues no vamos a tener educación. Lo que tenemos es un adiestramiento, es un, es un entrenamiento a una vida determinada. Entonces, yo creo que el tema educativo no, no pasa por una ley. Yo sinceramente quitaría cuerpo de un debate a, la reforma educativa. Yo lo que creo que es el nivel del desarrollo de la conciencia en las personas y eh, cuando hablo de desarrollo de conciencia no es una charla filosófica, es desarrollar la capacidad de observación de los individuos sobre los elementos concretos de su existencia. Si tengo hambre, ¿qué es lo que puedo hacer? Si tengo que trabajar, ¿qué es lo que puedo hacer? Si deseo ser feliz, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Y qué me puedo luego conseguir? O sea, si, nosotros seguimos planteando el tema educativo como, un elemento que solamente se da en las cuatro paredes de la escuela, yo creo que ahí se complementa, eh, eh, vendría a decir. Claro que hay una red, claro, pero yo creo que mi hipótesis que alguna vez planteé en la universidad cuando estudiaba sociología en San Marcos, Perú, decía, el golpe de Estado que dio Franco Mm, fue porque precisamente había eh, en caldo, se estaba hirviendo un proceso, de, un proceso educativo nuevo en la Segunda República. Eh, me parece que ahí fue, digamos, el, eh, yo, creo que ahí fue un golpe realmente ideológico, realmente lo que vino, o sea, de la manera de entender la vida, las personas, las relaciones y todo lo demás. Y ahí iban a iba a perder mucha fuerza los poderes fácticos, los poderes eclesiales, los poderes económicos y financieros. Y creo que tenemos que sobrepararnos a ese problema. Yo creo que incluso volver a repetirnos que eh, como un estándar, ¿no? como una comparativa, Franco está muerto, ya no me interesa eso. Yo lo que quiero, quiero ver es qué nuevas ideas podemos plantearnos hacia adelante. También están muertas las ideas eh, materialistas eh, y cosmopolitas de un socialismo que no existió. Eh, yo creo que hay que volver a repensar el, el, país pero el, y la sociedad centrando al individuo, a la persona en la dinámica mm, central. Una, cosa, es que más me, me sortitara. Hi ah, ejemplo dos sí, perdona. Uh, ah, ah, Ahora sur <laughs> No, no. se puede molt de Finlandia como modelo y... Veiem el que ha passat a Balears com a desastre de, de resultats, de resultats acadèmics, eh? perquè és molt difícil, no es pot mesurar com és una educació només amb aquest resultat. Crec que és molt important el valor que se dona a, a, a no a l'educació, a aprendre a una societat. A Finlàndia tindran el que sigui, però el que sí tenen és que l'educació, l'aprenentatge és un valor molt important i si a una empresa, si a l'empresa a una empresa saben que eh, un, un treballador no ha anat a una reunió a l'escola pel seu fill, eh, l'avís el sancionen, perquè el més important és això, i això és una cosa que ni en viu i veu que va, eh, de, és una cosa important per ell i per tota la societat. I aquí hem vist que és tot el contrari. Aquí hem viscut una època que en la crisi pot canviar, en què l'educació no era cap valor, no tenia cap importància i per tant els nins anaven a l'escola a res. I si, si va a res, aprens molt poquet. I això és, un, això és un element crucial. El valor que se doni a aprendre a la cultura, a, la, a, a aprendre les coses a una societat. Si, si el valor és, és no, que, dona, que dona igual, eh, aprendran poc. Si el valor és que és important aprendre les coses, moltes coses, el més que sàpigues millor, perquè a més és un plaer, la, la, la, aprendran molt més. Àngela? Pues jo d'aquí faig una crida a totes, a totes les persones que tenen estudis, que tenen carreres, que són professors, que són llicenciats en algo, el que sigui, que, eh, estem de, que estan en esparo, pues que estan cercant una feina, pues que se'n vagin a fer, el que he dit abans, reunions, se, eh, què se diu, eh, comunicació, eh, coordinació, etc etc i que vagi fent eh, a les barriades, a, ehm, a tot. Vull dir, sense, sense cap tipus... A més, ho poden fer, de moment no, no hi ha policia ni exèrcit que els digui que no, i que vagin fent el ehm, que és una col·laboració. Si han de fer, per exemple, una hora més a l'escola sense pagar en els infants, en els pares, associació de veïns i tal, pues que ho fain i ja està, ben que dir. I, i, i a lo millor sí, pues les persones que mai han pensat per elles mateixes o que no, o que no saben com fer-ho, Uh, pues potser millor començat a pensar a lo millor pues, si qualcú llegeix el petit príncep, com el van llegir a mi, pues, li farà ganes començar a llegir. Pues, si a lo millor qualcú està de boda i, en, i, i li ensenya que és com poden lluitar, començarem a lluitar. Ben que dir, però mentrestant, si el que feim és uh, queixar-nos i tal i qual, bueno, pues ara hi ha en el carrer molta de gent que no té res que fer. Més que ensenyar a lluitar. I aquesta gent que té a les mans tot això, pues que ho faig. Nosaltres ho fem des de la plataforma. Estic cansat de dir-ho, ve gent sense informació. I quan té informació, la utilitza. La utilitza. Aquesta gent és que no en sabia i se li ha ensenyat. I ara que ho sap, pues, possiblement en el seu fill, el que li deim, ara quan tinguis un fill, el primer que li has de dir, escolta, tu, no filmis res perquè te pot una clotellada, que <laughs> ho veuràs tu. I ja està, i és una altra generació que fem. I s'ha acabat. Això, un demanat. Gràcies, Moltes gràcies. És la més educadora de la taula. <laughs> Crec que sí. Gràcies, Àngela, gràcies, Inici, i gràcies, Damià. I... Gràcies a tu, bon bon. Gràcies a vosaltres Guapo. i a la Tortuga. Ja sí, me n'anam. Sí. Uh, moltes gràcies a els nostres uh, tècnics, a Cristina i a en Carlos. I la setmana que ve, si tot va bé, tornarem a fer una altra edició d'aquest programa. i de... estava dient que la setmana que ve farem una altra edició d'aquest programa m'he interrompit perquè la gent s'aixeca i fa molt de eh, renou i molt de moviment però... Moltes oh, cuergues dies, de judici final, me cago en deina <laughs> perquè a aquesta hora és de que mos faltava que demà s'acaba el món és a dir que <laughs> qui tingui alguna pendent que faci dia avui vespre en Argentina decimos lo digo o no lo digo bueno libertad de expresión a coger que s'acaba el mundo. Ah, idò. Fins una altra setmana. Moltes gràcies a tots. Adeu.